Bu can olsun ona feda Bekliyorum gel şüheda Yiğitler kalkmış kıyama Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Bu can olsun ona feda Bekliyorum gel şüheda Yiğitler kalkmış kıyama Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Bu can olsun ona feda Bekliyorum gel şüheda Yiğitler kalkmış kıyama Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Günahlarım oldu bir daha Nerede kaldı ahde vefa Zalim sürsün zevkü sefa Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Günahlarım oldu bir daha Nerede kaldı ahde vefa Zalim sürsün zevkü sefa Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Hayal ettim gündüz gece Her günüm oldu işkence Haykırırım tüm gücümle Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Hayal ettim gündüz gece Her günüm oldu işkence Haykırırım tüm gücümle Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Zalim bıkmaz yapar zulmünü Kafir bıkmaz kusar küfrünü Bitsin artık dünya sürgünü Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Zalim bıkmaz yapar zulmünü Kafir bıkmaz kusar küfrünü Bitsin artık dünya sürgünü Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Zalim bıkmaz yapar zulmünü Kafir bıkmaz kusar küfrünü Bitsin artık dünya sürgünü گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت